Матрос по кілька разів на день запитував на Наріту сам, що показують прилади, і той щоразу простягав руку долонею догори. Цей жест по японському означав чудово. Він ще досі боявся виходити навіть з помічником, і це матроса дратувало. Дратував і той погризаний собакою ремінець. Матрос думав, що тепер господар перестане дрочити пса. Але Нансен розвіяв ці сподівання. Б'є чорний Наріта сан. Погані люди. Матрос почав стежити за японцем і підстеріг, коли той в обід узяв рушник і пішов ніби вмиватися. Матрос почекав хвилин п'ять, але довше не зміг витримати. Його мучили передчуття і недаремно. Наріти сану душовій не було. Не знайшов він його й на кухні, і коли вже зважився йти шукати біля пса, побачив жака Антуана. Той стояв у дверях незачиненого туалету і погойдував темним ліхтарем. Булата ж здригнувся. Зовсім випустив з уваги туалет, а тим паче не сподівався побачити жака Антуана. З вас був би нікчемний Шерлок Холмс. Давайте краще разом. Я стежу за цим самурайчиком з вчорашнього дня. Коли ви позавчора йшли приборкувати того звіра, він лежав у мішку, тільки окулярами блискав. А тоді раптом схопився і сам побіг. Після цього у нас у приміщенні погасло світло, і я про нього зовсім забув. А тепер починаю думати, що то теж справа його рук бо механіки дивувалися, як це провід обірвало біля самих дверей. Булат згадав позавчорашню розмову з сілом маршем, і йому стало соромно за всіх. Вони остаточно заплутались у взаємних підозрах. Що ви думаєте про все це? спитав він у француза, коли той дістав сірники і засвітив ліхтар. Вогонь осявав його зі споду і від того обличчя Жака Антуана здавалося чужим. Що тут можна думати? Але однаково тут щось є. Матрос міг сказати не більше. Жак Антуан відчинив сінешні двері, і той од несподіванки мало не остовпів, побачивши перед собою японця. Наріта всміхнувся на всі зуби і дав їм пройти. Не спиняйтеся, мосьє матрос, ходімте наполегливим голосом проказав Жак Антуан. Наріта сон зачинив по собі двері, а вони попленталися на умання, збентежені такою зустріччю. Жак Антуан сказав, здається, він пошив нам блазинські ковпаки. Це ще треба перевірити. Як? Матрос потяг француза до продуктового складу. Вітер мовчав другу добу і коло дверей було геть затоптано. Вони війшли і стали біля внутрішніх дверей. Матрос кілька разів кашлянув і зумисне голосно вилаявся. Зсередини остережливо загарчав пес. Вони ввійшли і побачили його під ящиками. Чорний настовбурчив холку і стояв боком до них, ладен будь-яку мить кинутися в бійку, але поки що тільки гарчав кудись у куток. Маєте рацію, сказав матрос. Наріта сам сюди не заходив. Вони попленталися назад, але тепер матроса бентежила думка, чому Наріта зважився вийти сам, якщо боявся виходити навіть у парі з черговим. Невже симулював? Тоді для чого? Від здогадів можна втратити глузд, подумав матрос і зачинив двері. На небі таємниче блимали зовсім чужі зірки. 3 червня. Хлопці збираються до мису Весткап. Я про це навіть не можу й мріяти, хоча лежати далі немає сил. Цей Маорі Джон Сміт незграбно мене запевняє, що в грудях більше не хрипить а від чолоніч голою щоки помітно рожевішають. Я став гидотно блідий, а моя вже стільки місяців непідфарбована борода.